Book 2 คำสันธาน3 Conjunção 3ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Eu me levanto logo quando o despertador toca. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Eu fico com sono quando tenho de estudar. ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Quando vai telefonar? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา quando tiver um pouco de tempo เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ quanto tempo vai trabalhar ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Eu vou trabalhar enquanto puder. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Ele fica na cama em vez de trabalhar. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Ela lê o jornal em vez de cozinhar. Ele está no bar em vez de ir para casa. เท่าที่ดิฉันทราบ บ้านเขาอยู่ที่นี่ Pelo que eu sei, ele mora aqui. เท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน Pelo que eu sei, ele está desempregado. ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Eu adormeci, senão teria sido pontual. ดิฉันพลาดรถเมล์ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual. ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.